บุ๊กทูสิบเก้า neunzehn 19. ในห้องครัว in der Küche In der Küche. คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ Hast du eine neue Küche? Hast du eine neue Küche? วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ Was willst du heute kochen? Was willst du heute kochen? คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร Kochst du elektrisch oder mit Gas? Kochst du elektrisch oder mit Gas? ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ Soll ich die Zwiebeln schneiden? Soll ich die Zwiebeln schneiden? ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ Soll ich die Kartoffeln schälen? Soll ich die Kartoffeln schälen? ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ Soll ich den Salat waschen? Soll ich den Salat waschen? แก้วน้ำอยู่ที่ไหน Wo sind die Gläser? Wo sind die Gläser? จานชามอยู่ที่ไหน Wo ist das Geschirr? Wo ist das Geschirr? ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน Wo ist das Besteck? Wo ist das Besteck? คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ Hast du einen Dosenöffner? Hast du einen Dosenöffner? คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ Hast du einen Flaschenöffner? Hast du einen Flaschenöffner? คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ Hast du einen Korkenzieher? Hast du einen Korkenzieher? คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ Kochst du die Suppe in diesem Topf? Kochst du die Suppe in diesem Topf? คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? Brätst du den Fisch in dieser Pfanne? คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? Grillst du das Gemüse auf diesem Grill? ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ Ich decke den Tisch. Ich decke den Tisch. นี่คือมีด ซ่อม และช้อน Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. Hier sind die Messer, Gabeln und Löffel. นี่คือแก้วน้ำ จาน และกระดาษเช็ดปาก Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten. Hier sind die Gläser, die Teller und die Servietten.